Pradžios knyga 45 skyrius Juozapas nebegalėjo susivaldyti ir sušuko esantiems su juo. Išeikite iš čia. Nieko nebuvo prie jo, kai Juozapas prisipažino savo broliams. Jis taip garsiai verkė, kad išgirdo egiptiečiai ir farono namai. Juozapas tarė savo broliams. Aš esu Juozapas. Ar mano tėvas dar gyvas? Jo broliai, išsigandę, negalėjo ne žodžio ištarti. Juozapas tarė savo broliams. Prieikite prie manęs. Jiems priejus, jis kalbėjo. Aš esu Juozapas, jūsų brolis, kurį pardavėte į Egiptą. Nesisielokite ir nebijokite, kad mane pardavėte. Jūsų gyvybei išlaikyti. Dievas mane siuntė pirma jūsų. Tik dveji metai, kai bada žemėje. Jis dar tęsis penkerius metus, kuriais nebus nei ariama, nei pjaunama. Dievas atsiuntė mane pirma jūsų, kad išsaugotų jūsų palikuonės ir išgelbėtų jūsų gyvybės dideliu išgelbėjimu. Taigi, ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas. Jis mane padarė tėvų faraonui, visų jo namų tvarkytojų ir Egipto šalies valdytojų. Skubiai keliaukite pas mano tėvą ir jam sakykite. Taip sako Juozapas. Dievas mane padarė viso Egipto viešpačių. Atvyk pas mane, negaišk. Gyvensi Gošeno krašte ir būsi arti manęs tu, tavo sūnus ir vaikaičiai, tavo avis, galvijai ir visa, kas tau priklauso aš tave viskuo aprūpinsiu dar penkerius bado metus, kad tu nenuskurstum su savo šeima. Jūs ir mano brolis Benjaminas mato, kad aš jums kalbu. Praneškite mano tėvui apie visą mano garbę Egipte ir apie visą, ką matote, ir skubiai atgabenkite čia mano tėvą Tada jis puolė savo broliui Benjaminui ant kaklo ir abu verkė. Jis bučiavo visus savo brolius verkdamas. Po to jo broliai kalbėjosi su juo. Farono namuose pasklido žinia. Atvyko Juozapo broliai. Tai patiko faraonui ir jo tarnams. Faraonas tarė Juozapui, sakyk savo broliams, apkraukite savo gyvulius ir sugrįžę į Kanano šalį, pasimkite savo tėvą bei šeimas ir ateikite pas mane. Aš jums duosiu Egipto geriausią dalį, kad maitintumėtės žemės gerybėmis. Be to, jiems sakyk, pasimkite iš Egipto šalies vežimų savo vaikams bei žmonoms ir paėmę savo tėvą, ateikite. Negailėkite savo daiktų palikti, nes geriausia, ką Egipto šalis turi, priklausys jums. Izraelio sūnus taip ir padarė. Juozapas jiems davė vežimų, kaip faronas įsakė, ir maisto kelioniai. Jis davė kiekvienam jų po vieną naują drabužį, o Benjaminui tris šimtus sidabrinių ir penkis naujus drabužius. Savo tėvui jis pasiuntė dešimt asilų, nešančių Egipto gerybės, ir dešimt asilių, apkrautų javais bei maistu kelioniai. Jis išleido savo brolius ir jiems išvykstant tarė, nesibarkite kelionėje. Ir jie išėjo iš Egipto ir atėjo į Kanano žemę pas savo tėvą Jokūbą. Ir pranešė jam, Juozapas gyvas ir yra visos Egipto šalies valdytojas. Jokūbo širdis apmirė, nes jis netikėjo jais Ir jie persakė jam visus Juozapo žodžius, kuriuos jis jiems kalbėjo. Kai pamatė vežimus, kuriuos atsiuntė Juozapas, kad jį parvežtų, jų tėvo Jokūbo dvasia atgyjo. Ir Izraelis pasakė, užtenka, mano sunus Juozapas dar gyvas. Eisiu ir pamatysiu jį prieš numirdamas.